الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashabi i sve ljude koji slijedi put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, naš ustaljeni termin, sat vremena prije akšam namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, e, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama En Nevevija Rahmetullahi Alehi. Za one koji imaju ovu štampu Rijadu Salihina na 355. stranici, 92. poglavlje, dostojanstvo i staloženost. Svakako, prije početka samog predavanja želim da iskoristim priliku, pošto je srijeda, danas drugi dan Bajrama, da svima vama gledateljima čestitam Bajramske praznike, Bajram Šerif, Mubarak Olsum, taqabbalallahu Allahu minna u minkum, uzvišnog Allah ta'ala, molim da u Kabuli primi sve naše ibadete koji smo činili u deset dana Zulhidžeta. Molim ga subhanahu wa ta'ala da u Kabuli eh, onima koji kolju kurbane, njihove kurbane. Braćuma, moja draga i cijene sestre, dani Bajrama su dani veselja, sreći. Nemojte zaboraviti na svoju rodbinu, na svoje prijatelje. Obiđite svoju rodbinu, svoje prijatelje. Obiđite svoje e, roditelje prvenstveno. E, dajte sebi, svojoj, e, svojoj porodici oduška, opustite se, veselite se. Dani Bajrama su dani veselja. <clears throat> Kao što smo rekli, danas se družimo E, sa jednim veoma lijepim, interesantnim poglavljem, poglavlje dostojanstvo i staloženost. <clears throat> Islam u svom savršenstvu, u svojoj potpunosti, u svojoj univerzalnosti nije ostavio ni jednu pa čak i najsitniju stvar u čovjekovom životu, a da je nije jasno precizirao. Pa i pitanje dostojanstva i staloženosti. Znači čovjeku islam čak definiši daje savjete, preporuke kako i na koji način čovjek treba da se ponaša prilikom e, hodanja, prilikom pojave u čarši, prilikom jednostavno e, kontakta sa ljudima, pa ga islam podstiče, pa ga islam usmjerava u tom smjeru da bude dostojanstven i da bude staložen. <clears throat> Ovo pitanje je veoma, veoma bitno e, u današnjem vremenu zato što živimo u vremenu kada mnogi, mnogi svjetski mediji radi na tome da e, muslimane prikažu u nekom najgorem svjetlu, pa je veoma bitno da ljudi, praktičari vjeri, imaju tu svoje dostojanstvo, imaju tu svoju staloženost, da ne budu podliježni e, provokacijama, da ih neko isprovocira, da ih neko naljuti, pa će se to njihovo ponašanje lijepiti islamu. Iako je to neispravno, jer islam je ono što ima u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika, a postupci ljudi mogu biti potpuni tačni, mogu biti nepotpuni i netačni. Ali, nažalost, danas se samo postupci muslimana pripisuju religiji, dok postupci sljedbenika drugi religije se pripisuju samo tim sljedbenicima, nikako cijeloj religiji. <clears throat> Pa znači veoma je, veoma bitno da čovjek musliman pazi na, svoje na svoje dostojanstvo i na svoju staležnost. <clears throat> Imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, počeo je ovo poglavlje sa ajetima i sure El Furqan 63. i dalje gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje robove milostivog. Wa ibadur rahman, robovi milostivog, pa je uzvišeni Allah u e, desetak ajeta ili više opisivao svoje odabrane i probrane robove. Pa ćemo vidjeti prvo svojstvo koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kod svojih odabranih, probranih robova jeste da su dostojanstveni i da su staloženi. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ibadur rahman, الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Kaže uzvišen Allah u prijevodu značenja, a robovi milostivog su oni koji po zemlji mirno, staloženo hodaju, a kada ih bestidnici oslovi, oni odgovaraju mir vama. Sura Forkan 63. ajet. Preporučujem svakako svima onima koji gledaju ovo predavanje i druženje, da uzmu suru El Furqan od 63. ajeta pa do kraja suri da pročitaju šta su to svojstva koja je uzvišeni Allah subhanahu spomenuo u svojoj časnoj i knjizi o ovim robovima milostivog. Ovaj ajet počinje riječima ibadur rahman robovi milostivog. osnovi čovjek vjernik bi trebao da zna i neprestano da to e, osjeti da smo svi mi bez obzira bili bogati ili siromašni, ugledni ili manje ugledni, da smo mi robovi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, čak šta više, to je najveća počast. Uzvišeni Allah svog najodabranijeg poslanika, Muhammeda alihi salatu wasalam, na više mjesta u Kur'anu ga opisuje da je to njegov rob. levi esra bi abdihi, neka je valjen onaj koji je svoga roba prenio i proputovao njime iz Meke do časnog rama eh, u Palestini, u Kucu. Pa uzvišen Allah svog eh, najodabranijeg poslanika Muhammeda, opisuje ga da je to njegov rob. Pa svi smo mi robovi uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala, pa kaže Allah, eh, uzvišeni Allah, a robovi milostivog su oni koji po zemlji mirno i dostojanstveno hodi. Prvi opis robova milostivog <clears throat> jeste da oni mirno, blago hode po zemlji. Da hodaju dostojanstveno, blago, da jednostavno e, iz tog njihovog hoda ne može se vidjeti neka oholost. Vjerni čovjek je neprestano svjestan da je on rob. On je svjestan da je potreban uzvišenog Allaha. Pogledajte insana koliko je slavašan kada se razboli. Zaboli ga zub. E, ima problem sa bubrezima i tako dalje, boli ga glava, tek tada čovjek shvati koliko je potreban svoga gospodara. Pa zašto se onda oholiti? Imate ljude koji su u svome bogatstvu, u svome raskošu, sa svojim autima, sa svojim jahtama, sa svojim e, znači, kućama, vilama, jednostavno gordi, oholi. Ne, robovi milostivog, robovi uzvišnog Allaha, oni su blagi, oni su mirno hode, dostojanstveno hode, jer su svjesni svakog momenta svoje potrebe za Allahom. Svjesni su svoje malinkosti. Nima potrebe da se oholi, jer zašto se oholiti kada znamo da je uzvišeni Allah stvorio čovjeka od kapljici semena? Zar insan koji juče bio kapljica sjemena, spermi, ima pravo ima mogućnost da se oholi, sutra, sutra će taj čovjek umrijeti, bit će ukopan u zemlju, poješće ga crvi, pa čemu da se Zbog čega da se čovjek oholi? Pa prvo svojstvo robova milostivi jeste da oni mirno, dostojanstveno hode po zemlji. Pa nastavlja uzvišeni Allah i kaže A kada ih bestidnici oslovi, ljudi ih sretnu na putu, pa ih vrijeđaju, pa ih psuju, pa ih potvaraju, kako se oni ophode prema njima? Kalu selama, selam alaikum, mir vama. Ne želimo mi da se spustimo na taj vaš nivo, da vas vrijeđamo, da vas psujemo, da se oholimo. Mi smo robovi milostivog, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, ima mnogo komentara šta se ovdje misli na to da kada kažu robovi milostivog, mir vama. Ali ono što kontekst ukazuje jeste da oni ne žele da se spuste na nivo bestidnika pa da se s njima svađaju, da se prepiraju, da psuju, da vrijeđaju, da uzračaju i tako dalje. Mir vama, mi ne želimo da budemo ko mi. Mi ne želimo da budemo ko vi, da se spustimo na taj nivo bestidnosti, vrijeđanja i tako dalje. Pa znači, ajet koji je citirao imam Ennevevi rahmetullahi alihi, baš odgovara ovom poglavlju dostojanstvo i staleženost gdje uzvišeni Allah subhanahu ta'ala svoje robove opisuje prvim svojstvom da su to oni koji mirno i staloženo hode zemljom, a kada se desi da ih neko uvrijedi, da ih neko opsuje, da ih neko potvori, da ih napadne, selama, selam alejkum, mir vama, ja ne želim da se spustim na vaš nivo. Nakon toga, 703. hadis od Aiši radijallahu ta'ala anha se prenosi da je kazala poslanik, Allahu poslanik nikada, nikada ga nisam vidjela da se tom nasmijao. Niti su mu se ikada prilikom smijanja ukazale desni. On se samo osmjehivao. Opet jedan vid umjerenosti. A iša, pazite koliko je naša vjera precizna, koliko je savršena, koliko je život Božijeg poslanika prenesen precizno, da Iša kaže Allahu poslanik se nikada nije grohotom smijao. Znate kada se ljudi grohotom smiju, ha, ha, ha, jednostavno, u jednu ruku oni na taj način prekoračuju određene granice normali. Pa Iša opisuje Božijeg poslanika, kaže, nikada se grohotom nije smijao. U svemu je bio umjeren, u svemu je bio staložen, kao što je bio staložen kada hodi, tako je bio staložen i u svome smijanju. Pa kaže Iša, nije se smijao grohotom, nije se smijao toliko da mu se vide desni, već kaže, on je se samo osmije, osmijehnuo bi se kada bi imao potrebu za nečim. Ako je nešto i bilo e, smiješno ili je nešto bilo e, situacija iziskivala veselje, Allahu poslanik to se moglo primijeti samo na njegovom osmijehu. Pa se on osmjehnjivao, a nije se tom smijao tako da bi se vidjele njegove desni. Iz ovog hadisa opet vidimo da Allahu poslanik alaih u svom tom ponašanju maksimalno se trudio da bude dostojanstven, da bude umjeren. Pa vidjeli smo ajet iz sure El Furqan, da su robovi milostivog ti koji hode po zemlji smireno, dostojanstveno, a s druge strane vidjeli smo jedan od segmenata Allahog da se nije grohotom smijao, da nije pretjerivao čak i u smijanju. Već i u smijanju je bio umjeren, pa njegovo znači smijanje je bio osmije samo koji se mogao vidjeti na njegovom licu. Nakon toga 93. poglavlje, slično poglavlje, kaže, imamo nevi naslov poglavlja u džamiju na naučne kružooke i sve ono što o tome sliči, pohvalno je odlaziti ili dolaziti dostojanstveno i smireno. Sada jedno slično poglavlje gdje imam Ennevevi kaži, čovjek kada ide u džamiju, kada ide na predavanje, kada ide nešto što sliči tome, trebao bi da ima znači odvažnost, trebao bi da bude jednostavno dostojanstven, smiren, blag. Zbog bitnosti onoga gdje ide, čovjek ide u džamiju, Čovjek ide na predavanje, čovjek ide na tribinu gdje će se učiti Allahov govor, ide na veće Kur'ana, ide na otvorenje džamije, znači ide na neka, neka mjesta gdje će biti upriličeno nešto što je vezano za vjeru. Pa kaže imam energiju u poglavlju, pohvalno je u takvoj situaciji da čovjek dolazi i odlazi dostojanstveno i smireno. Prvi argument koji je citirao u ovom poglavlju jesu riječi uzvišnog Allahu suri Hajj 32. ajet Zalike وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْكُلُوبِ Eto tako, pa ko poštiva Allahove propise, znak je čista srca. Ovdje imam Ennevi citirao jedan opći, opći e, argument gdje uzvišeni Allah kaže Eto tako, pa ko poštiva Allahove propise, to je znak čistoće njegovog srca. Pa zamislite čovjeka koji odlazi u džamiju smireno. On odlazi u džamiju smireno radi svetosti te džamije. <clears throat> odlazi na predavanje smireno i blago zbog onoga što će se govoriti na predavanju. Pa iz respekta prema džamiji, iz respekta prema onome što se govori na predavanju, čovjek ide smireno i blago. Pa onda Imam Nevevi citira ovaj ajet i kaže ko poštiva Allahove propise, koji, koji cijeni, koji respektuje, to je pokazatelj čistoće njegova srca. Nama se nerijetko dešava da ljudi kažu meni je srce čisto. Ok, ali da vidimo gdje se manifestuje ta tvoja čistoća. Nemoguće da je čisto srce čovjeka koji psuje Allaha vrijeđa poslanika, ismijaje vjernike, ismiraje, ismijaje hijab, ne obavlja namaz, ne daje zekat, ne posti i kaže čisto mi je srce. Čisto ti je srce i to se mora manifestovat jer uzvišeni Allah kaže pa ko poštiva Allahove propise, to je znak čistoći njegovog srca. Znak čistoći srca ukazuje da ta osoba poštuje Allahove propise. A jedan od propisa jeste i to da čovjek respektuje džamiju, da respektuje mjesta gdje se izučava Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Nakon toga imam Ennevi citirao na mehadijskoj bilježi Buhari od Ebu Huriri, da je Ebu Hurire rekao, čuo sam Allahu poslanika kako kaže, kada se i kametom oglasi početak namaza, nemojte na njega, na namaz, dolaziti žurno i trčeći već dolazite umjerenim hodom i budite smireni i skrušeni. Klanjajte onaj dio namaza na koji stignete, a ono što ste propustili upotpunite. Hadis bilježi Buharija i Muslim, a u dodatnoj predaji kod muslima stoji da je poslanik rekao kada neko od vas krini na namaz u džamiju, on se već nalazi u namazu. Ovaj hadis, Allah poslanik pojašnjava ljudima kako da se ponašaju kada krenu ka džamiji, a čuju iz džamije učenje i kameta. Vjerujem da velik broj vas koji su bili u Mekki i Medini, jer je to mnogo dole izraženo, na ozučenja se čuju i kamet, ezan, pa ćete vidjeti ljude u svom neznanju. Ali dobre i namjere žele da što prije dođu u namaz, pa ljudi bukvalno trči da bi stigli u namaz i da što više klanjaju namaza E, za imamom. Allahu poslanik alih salatu wasalam nešto suprotno je htio pa kaže kada se i kametom oglasi početak namaza nemojte na namaz dolaziti žurno i trčeći. Nemojte, zabranjuji, nemojte žurno i trčeći dolaziti, već dolazite umjerenim hodom, budite smireni i skrušeni. Pa ono što vidimo, nekad i čovjeka ponese, svi trče ide nija sa ne. Čovjek treba da ga njegovo znanje odgoji da bude postojan u svome znanju, da ne posumnja u hadis Božije poslanika. Poslanik mi je rekao, kada čujete i kamet, nemojte trčati, već idite smireno, dostojanstveno. Zašto? Jer onaj koji dođe u namaz, šta će urati? Allahu ekber. Njemu nije do namaza. On se ne može koncentrisati zbog jednostavno potrebe za disanjem, dok čovjek koji je išao dostojanstveno, smireno, doći će u namaz Allahu Akbar i on ima mogućnost da se posveti tom svom namazu i ima mogućnost da bude skrušen. Ako iščitajmo hadise Božeg poslanika, vidjet ćemo da je uvijek, uvijek posvećivao mnogo pažnje skrušenosti u namazu. Pa je zabranio Božji poslanik čovjeku da klanja ako ima nagon za fiziološkom potrebom je da klanja se u prisustvu hrani, da bi se čovjek mogao koncentrisati. Ovdje je zabranio Boži poslanik da se trči, da se žuri u džamiju, kako čovjek ne bi došao u džamiju i ne bi bio spreman da se koncentriše i da bude skrušen u namazu. Pa znači iz ovog hadisa, iz ovog dijela hadisa uzimamo propis da čovjek kada ide prema džamiji i vidi da ljudi počinju klanjati, neće trčati. Već će ići normalno, dostojanstveno i smireno, pa kaže Boži poslanik, znajući da insan kada ide smireno će određen dio namaza i propustiti. Pa kaže Allah poslanik, se letu onaj dio namaza na kojeg stignete, klanjajte sa imamom, a ono što propustite, naklanjajte i upotpunite. Ovdje imamo dvije stvari. Imamo prvu stvar, da je znači propis Božih poslanika kada dođemo u džamiju i vidimo da ljudi klanjaju, da im se pris, da, da se mi priključimo džematu i da s njima klanjamo ono što je ostalo od namaza. Nakon toga, kada imam preda selam, mi ustajemo da naklanjamo ono što smo propustili. Pa primjera radi. Mi smo išli na podni namaz i došli smo, zatek smo džemat na trećem rekiatu podni namaza. Klanjali smo s njima treći rekiat i četvrti. Taj treći rekiat njima, njihov treći rekiat je naš prvi i drugi rekiat. Nakon što hođa imam preda selam, nama ostaje da ustanimo i da klanjamo treći i četvrti rekiat, jer podni namaz ima četiri rekiata. Pa znači onog momenta kada dolazimo u džamiju mi se priključujemo džematu. Ono što klanjamo je naš prvi dio namaza, ali shodno tome ćemo zapamtiti koliko nismo klanjali, pa kada imam preda selam na lijevu i desnu stranu, mi ćemo ustati i naklanjati onaj dio kojeg nismo klanjali. Nerijetko se dešava da vidimo ljude koji su okasnili u džamiji, Dođu na treći ili četiri rekiati kada imam preselam i oni preselami i sjedi, to je neispravno i njegov namaz je neispravan. Čovjek ako okasni, ovaj hadis je najveći dokaz da će se priključiti džematu. Nakon toga kada imam preselami, ono što je ga mašilo, ono što je okasnio, ustaće, naklanjaće, nakon toga će opet sjediti na etahijatu i nakon toga ponovo sam zasebno predati selam. Pa znači iz ovog hadisa uzmamo nekoliko koristi kada idemo u džamiju i čujemo i kame, treba da idemo skrušeno, dostojanstveno, smireno i lagano. Bez obzira što čujemo da uči i kamet u džamiji. Ako se desi da smo malo okasnili u namaz, mi ćemo se priključiti džematu, klanjati ono što smo stigli sa njima, pa kada imam preda selam, ako smo jedan ili dva rekiata propustili, ustaćemo, to ćemo naklanjati, učiti etahijatu i predati selam. Svakako u poglavlju e, priključivanja džematu postoji mnogo, mnogo pitanja. Nama je bilo e, bitno da shvatimo ova najosnovnija, da ako smo okasnili u džemat, mi ćemo se priključiti džematu sa imamom, znači ćemo klanjati sve. Kada on preda selam, mi nećemo predavati selam, ustaćemo, naklanjat ćemo ono što nas smo e, propustili. Nakon toga ćemo sjetiti na etahijatu učiti je salavate, predati selam zasebno. <clears throat> Nakon toga, hadis 705 e, od Ibnu Abbas radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao uh, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam vraćao se sa Arefata. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam za sebe čuo veliku buku, udaranje, čuo je oglašavanje deva kako e, ruče deve, pa je Allah poslanik bićem pokazao u pravcu tog naroda i kazao o ljudi, budite smireni, u istinu dobročinstvo nije u žurbi. Znači Allah poslanik alaihi salatu pogledajte, sad iz jednog ibadeta namaza odlazimo u drugi ibadet kako bismo shvatili da cijeli islam poziva da čovjek bude iskrušen, da bude staložen. Vidjeli smo tamo opis oni robova milostivi koji uzvišeni Allah subhanahu opisuje da oni kada hode, oni hode lagano, dostojanstveno, smireno. Vidjeli smo da na namaz treba ići dostojanstveno, smireno. Sada na hađu, Boži poslanik kada je krenuo sa refata, krenuo je ka mjestu Muzdelifi gdje treba da noći hađije, pa je bio na devi, a iza sebe je čuo guranje, čuo je buku, čuo je kako ljudi goni svoje deve, pa je Allah poslanik ali se wasalam kazao, esekine, esekine, lagano, lagano. Nije ibadet, poseban ibadet da žurite. Čak šta više poseban ibadet je da lagano idete, da se smirite, da budete dostojanstveni, na kraju krajeva i da pazite na druge ljude. Hađ, gužva, može, ne daj Bože, deva nekoga udariti, pa čak nekoga usmrtiti. Pa Allah poslanik alaihi salatu wasalam daje nam smjernice koje su nam danas, nakon 1400 godina, kada se na hađu okupi 2,5, 3 miliona ljudi i te kako potrebne. Esekine, esekine, lagano, lagano, smireno, nije i bade da trčiš. I ti je da svoje srce vezuješ za Allaha, da sam zdeli delif ideš na refat, lagano, skrušeno, da osjetiš svoju da osjetiš poniznost pred Allahom subhanahu wa ta'ala pa Allah poslanik znači vidjeli smo kao što je savjetovao da lagano idemo u džamiju isto tako i na e, hađu gdje postoji velika koncentracija ljudi Allah poslanik još u to vrijeme kada je možda stotinu hiljada ljudi obavljalo samo hađ, samo kažemo samo u odnosu na sada tri 4 miliona, pol, koliko sodno od godine do godine. To je znači zanemariv broj, ali u to vrijeme poslanik kaže Esakina, esakina, lagano, lagano, nemojte žuriti i nemoj da mislite da je neki poseban ibadet požuriti, potrčati i gurati se sa ljudima. <clears throat> Nakon toga, 94. E, poglavlje, E, na, 5, na 357. stranici jedno veoma, veoma lijepo poglavlje e, poglavlje kojim ćemo mi ako Bog da danas i završiti naše druženje, ali jedno podružu, poglavlje, poglavlje gostoprimstva. Pogledajte samo kako je islam savršen, kako je lijep. Danas imamo dva poglavlja, poglavlje prilikom kretanja, hodanja, kontakta s ljudima, Čovjek treba da bude skrušen, treba da bude ponizan, treba da bude smiren, staložen, dostojanstven. Prilikom odlaska u džamiju da bude takav, prilikom obavljanja najbitnijih badeta, namaza, hađa, čovjek treba da bude smiren. Nakon toga imam nebevi nas odvodi u jednu drugu dolinu, prelijepu dolinu, prelijepu, prepunu cvjetova, gostoprimstvo. Vidjet ćete, braćo moja draga, E, s jedne strane imamo islam, teoriju, s druge strane imamo muslimane koji su i kako i kako zakazali u pogledu gostoprimstva. Generalno, ne svi muslimani, ne svi, ali mnogi muslimani su zakazali u pogledu gostoprimstva za jedan poseban, e, plemenit, pozitivan primjer jesu naša braća koja imaju korijene iz Sanđaka i sve što je oko Sanđaka. E, to su ljudi koji jednostavno svim svjedoči da su ljudi koji imaju pri sebi baš ovo svojstvo, svojstvo gostoprimstva. Čovjek može otići u Sanđak, može otići u Pazar, otići u Sjenicu, otići u tutin otići u Rožaje, u ta mjesta. Ne mora nikog poznavati, ali će sigurno osjetiti, vidjeti šta znači gostoprimstvo, šta znači širokogrudnost, šta znači islam, šta znači bratstvo, šta znači da se ljudi natječu kako će čovjeka ugostiti. I zaista ljudi odrastaju u takvom ambijentu. Vidjet ćete dječicu koja odrastaju u takvom ambijentu da se natječu da pohizmete Safira da pohizmete gosta i tako dalje. Pa zaista jedan divan primjer naše braće e, iz Sanđaka, koji treba istaknuti, koji treba spomenuti, koji treba pohvaliti zaista jedan praktičan primjer kako ljudi žive islam. Kako ljudi dočekuju musafira, kako su ljudi ozareni, kako su veseli, kako su spremni žrtvati svoje vrijeme, svoju porodicu, svoj imetak, samo da se musafir lijepo osjeća. S druge strane imamo mnogo drugih muslimana koji su zakazali, zakazali u pogledu musafira, u pogledu gostoprimstva gdje znači čovjek vidi da, da insan nepoznat tođe u džamiju, ljudi ne gledaju u njega, ni kosi, ni šta si, ni možemo li ti pomoći i tako dalje. Pa je Islam i to pitanje definisao gostoprimstvo. Dolazak gostiju i mimo toga dolazak prijatelja, komšija, došli su nam ljudi na sjelo, e, došli su da nas posjeti kako i na koji način bi čovjek trebao da se ponaša. Vidjet ćemo da Islam tome mnogo pažnje posvećuje. Da to čak vezuje za vjerovanju u Allaha. Koliko je naša vjera savršena, koliko je potpuna, koliko je lijepa. Gostoprimstvo prema komšiji, gostoprimstvo prema musafiru vezuje se za vjerovanje u uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Svakako, <clears throat> e, jedan od najpoznatijih ljudi u historiji u pogledu gostoprimstva, dobročinstva, e, dočikanja gostiju je bio Ibrahim alaihi salatu wasalam. Uzvišen je Allah na više mjesta u Kur'anu spominje Ibrahima i njegovu, njegov odnos prema gostima i njegovo dobročinstvo. Jedan od tih primjera jeste e, ajeti suri Ezarija 24. do 27. ajeta kaže uzvišeni Allah da li je do tebe doprla vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim? kada mu oni uđošu i rekoši selam alikum, mir vama. I on reče, mir vama ljudi neznani. Dolazi ljudi, ne zna ih Ibrahim, ali poslušajte. I on neprimjetno ode u kućanima svojim i donese debelu tele i primaće im ga i reče, zar nećete jesti, upita Ibrahim selam Ibrahim selam koji je bio prepoznatljiv po gostoprimstvu, Kur'an o njemu govori i o tome kako i na koji način je dočikao goste, pa ovdje stoji da onog momenta kada su kod njega došli meleki, ali ih on nije prepoznao, bili su u ljudskom obliku, pa kaže uzvišeni Allah, hel etake hadithu dajfi Ibrahim el mukramin. Da li je do tebe doprla vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim? Kada mu oni uđoše i rekoše mir vama i on reče mir vama, ljudi neznani. Znači, nisu došli rođaci, nisu došli poznani. Dolaze neznani ljudi. Da vidimo kako se Ibrahim obhodi prema neznanim ljudima. Kada su došli, nazvali selam, sjeli, kaže uzvišeni Allah, Faraga ila ehlihi feđae semin. I on neprimjetno ode, od ukuća, e, ode do ukućana svoj, neprimjetno. Ne želi da stavlja svoje goste u nezgodnu poziciju. Nekada čovjek dođe i gostima kaže, jeste li gladni? Evo sad ja ode kupit, evo ja ode. Ne, Ibrahim neprimjetno ode do svojih ukućana. I šta je donio? Je li donio hljeb? Je li donio krišku? Je li donio... Ne. ođa bi se semin. Donio je čitavo tele. Komi? Nepoznatim gostima. Allahu ekvar. Pa su to maniri Ibrahima alaihi selam maniri kojima bi se mi trebali okititi. Dočikanje gosta, ozarenost lica, bez obzira znali čovjeka ili ne znali, da mu donesemo ono najbolje što imamo. Ne da pitamo, imamo jedan problem kada dođu gosti, jeste li gladni, možete li jest, gosti se ne pitaju. Pravi doček gostija, gostiju jeste stavljaj sofru i donosi u kući ono što imaš najbolji. Oni ako ne mogu jesti, nije teško to vratiti. Ali nelogično je i smiješno je kada čovjek kaže gostima, eto jeste li gladni da nešto stavimo jest. Veoma rijetko će neko reći jesmo gladni. Pa nismo, pa ne možemo i tako dalje. Već gostoprimstvo se ogleda na način da čovjek samo stravi sofru i počne donositi hranu. Bez pitanja. Pa vidimo kako Ibrahim alaihi salatu bio je, da reknemo, vrhunac, oličje gostoprimstva gostiju, pa kaže uzvišeni Allah, pa je neprimjetno otišao do svojih ukućana i donio debelo tele. I ne da im je postao tele pa kazao hajde bujrum, ne. Donio je tele i iz gostoprimstva prema njima odnio ga pred njih, da se oni uopšte ne bi morali naprezati. Kaže, odnio je pred njih i onda još samo ne to, Kaže, zar nećete jesti? Ne ono samo bujrum, već više od toga. Pa zar nećete ljudi da jedete? Pa su ovo samo neki, neki, neki maniri koje uzimamo iz života Ibrahima alaihi salatu selam, a propisano je nama da se ophodimo za poslanicima, drugim poslanicima mimo Muhammeda alaihi salatu selam u svemu onome što je pozitivno za nas. Nakon toga Imam Nevi u 706. hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'anhu je spomenuto da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao ko vjeruje u Allaha subhanu wa ta'ala i sudnji dan neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan neka održava rodinske veze. Ko vjeruje u Allaha sudnji dan neka govori ono što je dobro i korisno ili neka šuti. Ovo je ono o čemu smo malo prije govorili. Da naša vjera Islam toliko je potpuna da gostoprimstvo, odnos prema gostima vezuje za vjerovanje u Allaha. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Ovi koji tvrdite, ovi koji vjerujete u Allaha subhanahu i sudnji dan, budite gostoprimivi, budite dobri prema svojim gostima. Kaže se dalje, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ko vjeruje Allah i sudnji dan neka održava rodbinske veze. Kaže se dalje u hadisu, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro i korisno ili neka šuti. Ovaj hadis bileži i Buharija i Muslim. Tri veoma, veoma bitne stvari koje su i tekako danas svima nama potrebne. Prva stvar, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Svi mi kažemo, vjerujemo u Allaha, vjerujemo u sudnji dan. Pa dobro, da vidimo gdje bi se to naše vjerovanje u Allaha i sudnji dan trebalo da manifestuje. Pa kaže Allah poslanik, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, šta? Neka dočeka, neka pazi na svoga gosta, neka počasti svoga gosta. Pa je pažnja prema gostima pokazatelj da čovjek vjeruje u Allaha subhanahu ta'ala i sudnji dan, jer se on putem te pažnje priprema za sudnji dan. On ima iskrenu namjeru da to što čini, to radi radi Allaha, jer vjeruje da će jednog dana doći na sudnji dan i da će naći na vagi dobrih dijela ono što je dao i ono što je uradio za svoje goste. Nakon toga, kaže Allah poslanik se salatu wasalam, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Pa kao što smo konstatirali da velik broj ljudi e, jednostavno izgubio je tu, izgubio je taj osjećaj prema gostima. Izgubio je osjećaj prema Musafiru, isto tako ljudi su izgubili osjećaj jedni prema drugima kada je u pitanju rodbina. Pa ćemo danas naći kada ljudi imaju toliko mogućnosti, imaju mogućnosti auto, ima znači autobus, ima avion, ima brod, ima voz, mnogo, mnogo metoda i načina da odimo, da obiđemo tu svoju rodbinu, ali jednostavno Pogledajte, upitajte, raspitajte se, a svi mi iz ličnog iskustva znamo koliko nama rodbina dolazi i koliko mi rodbini idemo. Allah poslanik pažnju prema rodbini vezuje za vjerovanje u Allaha subhanahu i sudnji dan pa kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka obilazi rodbinu i neka pazi i neka čuva rodbinske veze. Svakako čuvanje rodbinskih veza jedan širok pojam. Nije samo obilaziti rodbinu rodbinska veza već je i pažnja prema rodbini, i pitanje, interesovanje kako su, jesu ili dobro, i to je rodbinska veza. I nazvati je rodbinska veza, i poslati e, poruku je rodbinska veza, i čestitati Bajram je rodbinska veza, i pomoći onoga koji je potreban je rodbinska veza, i zauzeti se za njega negdje kada se možemo za njega zauzeti, isto je rodbinska veza, a i obići ga kada je zdrav je rodbinska veza, i obići ga kada je bolestan je rodbinska veza, i tako dalje. Pa islamski učenjaci kada govori o rodbinskoj vezi i čuvanju rodbinske veze navode mnogo načina i metoda. Jeste jedan od najustaljenijih načina čuvanja rodbinske veze da čovjek obiđe rodbinu. Ali nekada je rodbina daleko, nekada čovjek jednostavno ne može zbog obaveza, ali može nazvati, može poslati poruku i tako dalje. <clears throat> Nakon toga kaže Allah u hadisu, onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro i korisno ili neka šuti. Ovi riječi Allah poslanika mi smo dosta puta komentarisali, govorili. Ovo su riječi koje vrijede da se zapišu tintom od zlata. Kada bi ljudi danas živjeli samo ovaj hadis i to ovaj treći dio ovog hadisa, ko vjeruju u Allaha, vjeruje će na sudnjem danu polagati račune, neka govori dobro i korisno ili neka šuti. Znači u islamu imamo samo dvije verzije, imamo dvije opcije. Ili da čovjek govori što je dobro ili da šuti. Nema nešto između toga neka sredina. Pa čovjek vjernik trebao bi da pazi na svoj jezik. Trebao bi da pazi šta govori. Da njegov jezik bude jezik koji govori istinu. Pa čak Allah poslani kaže da je svojstveno vjerniku da ne laže, pa makar to bilo i u šali. Pa čovjek vjernik bi trebao da pazi na svoj jezik kada je u pitanju psovanje, kada je u pitanju laž, lažno zaklinjanje, potvaranje i tako dalje, gibet, nemimet. Jezikom čovjek može upropastiti mnoga, mnoga svoja dobra djela. Zato čovjek treba da pazi na svoj jezik, Allah poslanik povezuje čuvanje jezika sa vjerovanjem u Allaha i sudnji dan. Ko vjeruje Allah subhanahu i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. <clears throat> Nakon toga hadis od Ebu Šuriha Huwailid ibn Amra el-Huza'ija radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Prisutni upitaši a šta je to njegova poputnina? Allahu posliči. A on odgovor, odgovori, opskrba obskrba koja mu je dovoljna da u putu provede jedan dan i jednu noć. ugošćavanje treba da traje tri dana, a sve preko toga ubraja se u sadaku. U verziji koju bilježi muslim je još dodato, muslima ne smije boraviti kod svoga brata toliko dugo da ga navede na to da počini grije. A kako će ga navesti na grije Allahu poslaniće, upitaše prisutni, ostaće kod njega dugo, a on neće imati ništa čime bi ga nahranio. Iz ovog eh, hadisa islamski učenjaci su izvukli mnoge propise. Mi ćemo se ponovo vratiti, lagano čitati hadis i lagano ga komentarisati. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, Ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Allah poslanik opet odnos prema gostu i musafiru vezuje za Allaha i sudnji dan, što nam neminovno ukazuje koliko je veliko mjesto u islamu zauzima musafir i gost. Vi znate da čovjek, jedna od osam kategorija koji se može dati zekijat jeste i čovjek putnik, namjernik, Ibnu Sebil. Čovjek je krenuo, putuje, musafir, ostao je bez novca, nekoga je možda pokrao, izgubio je, imamo mu pravo iz zekijata dati novac da se vrati u svoju kuću, svojoj kući i da mu dadnemo i za hranu, i za putovanje, i za prijevoz i sve što mu je potrebno na putu. Koliko je islam savršen i bitan, da jedan od temelja islama, zekijat, imamo pravo utrošiti na čovjeka koji je znači putnik, namjernik, krenuo je negdje, Nestalo mu je para, pokraden je, izgubio je, ne može da se vrati odakle je Imamo pravo da ga pomognemo iz zekijata. Pa kaže Allah poslanik, ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Prisutni upitaš, upitaše, a šta je tu poputnina Allah poslaniće? Kaže Allah poslanik, obskrba kojima je dovoljna da u putu provede jedan dan i noć. Znači, ako čovjek ima mogućnost, imao je musafira, Musafir je krenuo dalje, ako ima mogućnost, on može, a Musafiru je potrebno, treba da dadni tom Musafiru sredstava onoliko koliko on može da znači provede dan dan i noć u to prijašnje vrijeme to bilo voda, bila je hrana koja čovjeku treba znači na putovanju jednog dana i noći. Pa nastavlja Allah poslanik ali salatu wasalam znači nadovezujući se šta su prava musafira kod čovjeka pa kaži i treba da ga ugosti tri dana, a sve preko toga se e, ubraja u sadaku. Znači čovjek musliman bi trebao da svoga gosta, brata musafira, ugosti tri dana. Da tri dana ga ugosti, da iznosi ono što ima, što jede njegova poroca da pokuša jednostavno da se taj musafir osjeća kao kod svoje kući. Tri dana, a sve preko tri dana nije više znači pravo nije obaveza, već je to dodatno sadaka. Pa je čak Allah oposlanik ali se letu u ovom rivajetu muslima i kazao muslima ne smije boraviti kod svoga brata toliko dugo da ga navede na to da počini grije. A kako će ga navesti na grije, Allah će upitaše ostaće kod njega toliko dugo a on neće imati ništa čime bi ga nahranio. Allah sada nakon što je pojasnio obaveze čovjeka koji im je došao Musafir, pojašnjava kako bi se trebao ponašati čovjek Musafir. Pa kaže, ne treba Musafir da čovjeka, vlasnika kući, dovodi u grije. Kažu asabija, kako da ga dovede u grije? Allah poslaniče kaže, ostaće toliko dugo kod njega da mu ovaj neće više imati mogućnost iskazati dobrodošlicu, neće ga imati čime hraniti. Pa vidimo kako je Islam vjera potpuna i savršena, mnogo, mnogo pažnje posvećuje gostoprimstvu, prvenstveno musafira, putnika, namjernika, isto tako e, gostoprimstvo ljudi koji nas posjete i znači koji su iz našeg okruženja. Vidimo kako Islam definiše obaveze i prava musafira, ali isto tako definiše obaveze i prava onoga kome smo došli u goste. U svakom slučaju, braću moja draga i cine sestre, ovo je jedno izuzetno lijepo, lijepo poglavlje Muslimani bi trebali da se natječu, da se nadmeću u dočikanju, gostiju. Vi svi, svi ste čuli, vjerujem da ste svi čuli, donedavno na našim krajevima ljudi su gradili vakufe, ljudi su ostavljali zadužbine, hanove, ljudi su ostavljali bukvalno hotele koji su primali goste, putnike, namjernike i besplatno im besplatno im davali prenoćište i osnovne potrebe hrane, kupatila i tako dalje. Pa muslimani kroz historiju vas da su pazili na goste, na musafire, treba tu praksu oživljavati, treba tu praksu vraćati, prvo na nekom lokalnom i internom nivou, a nakon toga i šire. Treba u gradovima otvarati musafirhane, u, pri, pri islamskim centrima, pri džamijama, pri, pri kućama, Nažalost, nekada ljudi grade kuću e, znači, koja ima stotine kvadratnih metara stambenog prostora, je li teško da se odvoji jedna sobica koja će biti mu safirhana, gdje će mu safir, putnik, namjernik moći imati priliku da odsjedni, da ospava, da se istušira, da ima e, potrebe toaleta i tako dalje. Pa treba ove sunnete oživljavati. Molim Allah da nas uči na putu istine. Molim ga da nas učini od onih koji će ponosno širiti i nositi baklju Islama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine, da nam oprosti grijehe i na kraju subhanaka Allahumma da bihamdike. Ešhedu in la ilaha illa stagfiruke wa etubu ilaik.